reikia girti, iš to jokios naudos. Eisiu prie viešpaties regėjimų ir apreiškimų. Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš 14 metų, ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. Ir žinau, kad šitas žmogus, ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo paimtas į rojų, ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių nevalia žmogų ištarti. Štai tokiu žmogumi pasigirsiu, o savimi nesigirsiu, nebent savo negaliomis. Jei panorėčiau girtis, nebūčiau neprotingas, nes kalbėčiau tiesą. Bet aš susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau, negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi taip pat dėl nepaprastų apreiškimų. Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas diglys kūne, šetono pasiuntinys, kad mane smugiuotų ir neišpuikčiau. Todėl aš jau tris kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet man jis atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobulą silpnume. Todėl aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Jūsų verčiamas nukalbėjau neprotingai. Iš tikro tai jūs turėtumėte mane pagirti, nes aš neprastesnis už antapaštolius nors esu niekas. Jūsų akise pasitvirtino tikro paštalo žymės – kantrybė, ženklai, stebuklai ir galingi darbai. Tad kogi jums trūksta palyginti su kitomis bažnyčiomis? Vien to, kad nebuvau jums našta? Atleiskite man šitą nusikaltimą. Štai aš pasiruošęs trečią kartą atvykti pas jūs tačiau neapsunkinsiu jūsų, nes geidžiu ne jūsų turto, o jūsų pačių. Juk ne vaikai privalo krauti turtą gimdytojams, bet gimdytojai vaikams. Jūsų sielų labui su džiaugsmu viską atiduosiu ir save patį pridėsiu. Argi be krašto jūs mylėdamas turėčiau būti jūsų mažiau mylimas? Tebūnė ir taip, sakysite, aš jūsų neapsunkinau, bet būdamas gudrus klasta jūs prisiviliojau. Bet argi aš kaip nors išnaudojau jūs per kurį savo pasiuntinį? Aš įprašiau Titą keliauti ir pasiunčiau su juo vieną brolį. Argi Titas jūs išnaudojo? Argi mes veikiame ne tą pačią dvasę? Argi nevaikščiojame tomis pačiomis pėdomis? Jūs jau seniai manote, kad mes prieš jūs teisinamės. Ne, mes kalbame Dievo akivaizdoje Kristuje ir visa tai, mylimieji, jūsų pažangai. Mat aš bijau, kad atvykęs neraščiau jūsų tokių, kokių nenoriu, ir kad pats nebūčiau toks, kokio jūs nenorite. Kad nebūtų nesantaikos, pavydo, piktumo, barnių šmeištų apkalbų, pasiputimų, netvarkos kad kai vėl atvyksiu, mano dievas nepažemintų manęs prieš jūs ir man netektų apraudoti daugeliu, kurie pirmiau buvo nusidėję ir dar nėra atgailavę dėl savo netirumo, ištvirkavimo ir gašlumo darbų.